ni mu gihe rero na gatandatu gitugutu uyu mwaka bushikanganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwasavye ubw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu kuba burahagaritse amashyirahamwe y'abavuzi kama n'ay'abatanga ingaburo ingingo abo yega n'abahora babitura bavuga kwije ije kubabohera amaboko imugongo karadiridimba uyu munsi tugaruka rero ku cyo baciza kugira ngo amagara y'abarundi ntabangamirwe na gatatu karadirimba rero uyu munsi ikaba iremeshewe na Jeanesse Pablo Bagiwabo Neme Tusemitebutsi akaba ari we atuma amajwi agushikira reka nsubire ngo ikatse cyane ubuvuzi kama ubushikanganje bw'amagara y'abantu buvuga buti birakwiye gutunganywa reka igihe rero ngingo yafatwa twumve bamwe eh, bari basanzwe bitura bene ibyo bigo bivuza imiti kama icyo ngene bari babyakiriye mu miti y'ikizungu nko ku mavuriro amavuriro atandukanye nk'amavuriro aziyimvye ayo makuru makuru umuntu muto muto ntashobora kwakirwa neza kandi ngo kwavugwa neza nk'uko bikwiye nico bituma rero amavuriro y'ikirundi kubera ko bakira neza n'umuntu muto muto bamwakira neza nico bituma umuntu muto muto ashobora kwitura aya mavuriro matoyi y'imico kama y'ikirundi umuti w'ikirundi ni wakeya n'uwa basokuru n'abasokuruza dushobora rero kuza uwukura ari umuntu warutse ejo na hirya y'ejo ibintu byerekeye ikibazo c'amategeko kirakenewe mugabo mukareba ukuntu mworohereza mugaca inkoni ngufi ko bajeje kwakira abantu bato bato jewe ndaje mva mu ntara ya gitega iyi ndwara y'umutima ni indwara y'igituntu jewe uko ndayakira simbona ko mwabahagarika kuko bafasha abantu benshi jewe ndahagarutse hariho umwaka uraho ntibuka nagwaye igitego ndecipimisha ndaza baca barampa umuti kandi nkabona ko usukuye kandi ukanyohera kubera utetse utagize gutata bintu by'imicafu bindi bashyiramo waramfashije cyane naciye igitigu barambwira ibyo ntegerezwa kureka candabireka ncandakira rero nk'ubu uye mu yindi myaka y'ubukunzi ngeze ko igitigo kirananirwa nk'ubu barambwiye ko hari ku tuntu tw'utunure rero umugabo imisonga ni mike ni ukuri nk'iyi miti y'ikirundi benshi irabafasha cyane ntitwabone ukuntu mushobora kubahagarika ko bwanje jewe nabona yuko mworeka bakaguma bakora gukurikiza amategeko ni kimwe turaba ibyo bakora ni ibintu byiza kuko uhereye nka jewe kuba nje hano nzanyuma ahubwo aje kwivuza je narakize nari mfise ingwara mfurutira nta bitaro na mu byo mu Burundi ntari bwagereka ndabura igisubizo ndabura umuganga mu Burundi yomvura bangira inama yuko mbere noja muri Kenya bakaza kumbaga kubera iyo amibe ariko nicaye aho hantu ko muganga ko mu dogiteri n'umudamu arambwira ati ibyo byose wewe hari hababikira bavuze umuti w'ikirundi fiance nashinza ngaho ibinini nari maze kurya nari maze gutanga miliyoni zirenga zitatu ngura imiti yo kwa muganga biranga ariko maze gufata uwo muti byose byahise birangira nje ndakira icyo twasaba leta no gufasha aba bantu ikabongereza ubushobozi bakakira abantu benshi bakaronka imiti ikwiye bariza kumenya ibiba biriko biraba aho bikorerwa hose na cyane cyane ko biraba ubuzima bw'abene gihugu ingingo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko irafata ni ingingo nziza cyane kubera ubwa mbere na mbere ubushyikirangange bw'amagara y'abantu butegerezwa kumenya ibiriko birakorerwa mu gihugu ababikora n'uburyo babikoresha kubera bitabayeho akajyagariko bari kenshi kandi ugasanga abariko barabikora igituma babikora si cyane cyane amagara y'abantu babikora kubera bashaka kubigira umwuga wo guca amahera muri icyo gihe rero naho nyine bigaheza bikamenyekana kubera birashobora kugira inkurikiza mbi ku magara y'abantu mu bisanzwe ikindi nacyo gikunda gushika ubunye hariho uh, ubukene bwinshi ugasanga umuntu kubera yabonye yuko ashobora kurima iki kinaka cyangwa agashaka kuronka byatsi bisanzwe agaca ashaka guca ubwo nyine aca bicisha amahera kubera yabonye yuko n'abandi babidandaza abashaka kwigana mugabo ntibamenye yuko abandi ntibabigurisha uko nyene hariho intambwe n'amategeko twisunga kugira dushike aho onye ibyo kugurisha murabona muri iki gisata kijyanye n'abakoresha iyi miti canke ibyo gukinga kama birakenewe cyane yuko hatoba utudumbidumbi tw'amashyirahamwe cyangwa utudumbidumbi y'abantu bashaka guca amahera gusa ubushyikiranganji n'intwaro zibijejwe bitegeza kumenya bakorana na bande aba babikora kubera urabona nk'ubu unyigiye muri congo ushobora kugura ifu ya muringa ahari hose mu ibarabara urabye abo bantu bavuza imiti kirundi minsi bari babayeho bariko barakora nkuko twamituvuga muri semabu twamye dufise amakenga ko ubwo ushanje bw'amagara abantu utariko burabukurikirana gutyo rero cyo usanga ingaruka mbi ziza kuza gufata ijya miti bagenda bamuhereza ariko rero twe muri semabu mutwumve neza ntitwanka ubuvuzi bw'imiti kirundi bw'imiti kama kuko twe turazi yuko byagiye bigaragara ko indwara zimwe zimwe ivyo bintu iyo miti izivura naco bituma rero twe dusabye muri semabu ko hoba ugukurikirana ariko naho leta yafashe ingo yuko yobahagarika ntibifate imisi myinshi vuba na bwango bo kwicara hamwe abo bantu bagasubira gukora eh, aha twatanga akarorero nko mu bihugu bya afurika y'uburengero de pedro afurika de l'ouest aho usanga mu bitaro vya leta ico gisata c'ubuvuzi by'imiti kama bifise aho bakorera rero twosaba leta ko yo kwicana abantu haba ngaye bujumbura mu gihugu hagati bakagira inama kugira ngo eh, amagara y'abantu ntabandanye asinzikara eh, akamu twotera amavuriro ya kijambere nuko uko hoba gukorana hakaba gukorana hagati y'amavuriro ya kijambere n'abo bantu ni nkaho kamwe twatoba ubushikanganje bw'amagara y'abantu ko hatoba guhagarika kw'iminsi miremire ariko abantu boje hamwe kuko ugenda ubona iyo miti hari indwara zimwe zimwe byagiye bigaragara by’ukuri ko iyo miti kama iyo twita imiti kirundi kuri muri karadiririmba ni kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ukaba ushaka gukoresha bwa buhinga bwa none bwa whatsapp mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu na mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu twebwe icyo twasabye ni uko hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekana ingene ajya amashyiraho amateza gukorana n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu iryo tegeko rero rirahari kuva bibiri na cumi na kane ubu rero twe twarateguye navuga amategeko ngenderwako yerekana ingene tugiye gukorana rero nagira ntanga umuco kuko twebwe mu bushikiranganji turemera ko imiti y'ikirundi ivura icyabaye ni uko haje abantu bakitira gukoresha imiti y'ikirundi hanagenda ko twari mu nama n'ubu nyine nabetse nti itegeko ritunganya ingene imiti kama y'ikirundi iryatuzi imbatura mubirizi mm, igitsuru bikora ivyo twe turavyemera haciye haza rero abandi bakavuga yuko bakoresha imiti y'ikirundi mugabo baca bahinyanyuriramo bakavuga yuko kandi yuko bakoresha n'ingaburo kama murumva yuko hariho ubudasa abadiyetetisiye n'abakora medicine traditionnelle ntibisa icyo dushaka rero twebwe nuko umwe wese mu gisata jejwe yunganira leta ikintu cya mbere ni uko amagara y'abenegihugu abazwa leta icyo twakoze rero twebwe ni uko twasabye ko twamaze kubona siniko murabibona abantu benshi baguma baza ati gendavura uwundi ati ndavura ntitwanse abafasha ubu rero vuba turamaze gutegura aya mategeko yisunze itegeko ry'umukuru w'igihugu mu makungu bamenya mu burundi hakozwe ikinini bikurikije amategeko kivura indwara ya kanseri iyi ko na kanseri ziri ubwoko bwinshi twaragiranye inama nawe turi kumwe n'abo dusangiye kurongora ngaha mu kiranganji bijyanye n'iby'imiti turumvikana yuko adusaba umwanya aravuga ati nimuhe umwanya ngende nitegure mbere nzane n'abo twofashanya tuti ni byiza tushiraho uwo mugwi rero twavuze tuti reka mwebwe ko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu rivuga riti ku bavuza imiti y'ikirundi kama hari itegeko icyatugoye ni uko twaciye dushyiraho amategeko ngenderwako twarayateguye azoza akingira uwo mwuga kugira irya miti kama twe tuzi nk'abarundi izobandanya ikora hacaze rero umugwi hagati waba avuga ati twe turabadiyetetisi umudiyetetisi rero ni umuntu yize ibyo gukoresha ingaburo hanyuma mu ndwiza mu kwezi gukurikira tukavuga tuti mwe mukora ibi ngaya amategeko namwe mukora ibi ngaya amategeko abakora ubushakashatsi iki gisata dusanzwe tugifise muri NSP ntabwo dukumiriye mugabo dushaka yuko hubamo umucyo kugira ngo umwenegihugu afise ikibazo kimukitse ku magara yiwe amenya ati nituye urwego hari amateka rugenga kandi uburenganzira bwiwe eh, yuko akabeho katangwe kuza karaba kenshi no kumenyera no kumenyera niko ngira ngo mwamaze kumenyera igihe bihindukira yego umuntu aritegura mm. yego twebwe turavuga ibi bijyanye n'ubuvuzi iyo nawe iwanyu iwacu n'akavura ni gute yiyo none n'akavura n'akavura aho ni byiza ngira yego icyo ni ikibazo ni ikibazo kiri mu gihugu ni ikibazo kijyanye ugiye kubiraba kijyanye n'itunganywa ry'ubushikiranganji ryo kwitaho neza abanyagihugu mm. eh, no kuraba eh, ibibakwiye eh, kugira ngo bagire imibereho myiza niyo rero ibyo ariko biravugwa ikizere yuko ikimaze kuvugwa kikajya ahabona kiraronka n'inyinshi buriya rero ibyo mu bihugu byinshi umuntu agiye kubiraba n'ibihugu biteye imbere no ngaha za canada mu bihugu byinshi byo muri afurika usanga ubushikirangange bw'amagara y'abantu buba bwita ubushikirangange bw'amagara y'abantu mugabo buvuza imiti mm. kugira ngo bakingire inyungu n'amatara y'abanyagihugu kuko nk'uko bizwi iyo umuntu wese atanguye gukora ibyo ashaka urabona biraheza bigatera akajagari zidatanguye kuvuga eh, imbere y'igihe urabona tuzifashe nka mu bushinwa barafite nabo nyine ubuvuzi bwa kera mu bihugu bya aziya mu bihugu bya amerika mu bihugu byo muri eh, by'i burayi rwose ubuvuzi bwa kera bugumaho kandi bukunganirwa n'ubwo buvuzi bushasha icyo mm. rero iyo umuntu yari ko aravugana ndashoboye kumutegera neza ni uko ubwo buvuzi bwunganirana iyo umuntu akoresha iby'ingaburo ubundi agakoresha imiti yo kurigata ubundi agakoresha y'inasago ubundi agakoresha ibinini bivuye i burayi wumva bivana n'indwara bivana n'indwara kandi bikavana n'aho umuntu yizeye eh, amategeko y'ibyo twakwita regulation kugira ngo inyungu z'umunyagihugu aserukira n'inyungu eh, z'iterambere ry'igihugu bibe bigiye imbere abantu ntabwo babyikika mu kiza kubera atamatekanye mugabo mm. icyo mbona rero nawe kuyihutira ni ukuzana buhinga akagira ubwo buhinga bwo yuko uyu muntu ariko akoresha ibiri ibyo yeee ni ukuvuga we yavuze yuko ari abo babivuza boza kubyerekana mm. oya ahubwo ni leta ibikontorora ni leta ibikontorora ubushikiranganji bw'abagabo abantu bakakontorora bagenda bakatitwereka ibyo uri gukora bakaraba ko bikwije amategeko hanyuma bakagira ibyuma n’ububiri ngaha hose bihari iyo ukoze umuti ugenda ukawerekana ukerekana ingene uhura n'indwara ukerekane ingene wica iyo ndwara ukerekana yuko utica amagara utonona ibintu mu magara y'umuntu umugabo wonona iyo ndwara gusa hmm. ibyo rero nabyo mu burundi turazi yuko ibyo byuma bya kenya nta biriho kandi ni mu burundi gusa ni hirya no hino no muri afurika bavuga yuko imiti ni ukuvuga ufashe nk'imiti ubwoko bune usanga nk'ubwoko kugira ngo bapime n'ubuhinga bwo gupima ibinini bapime iyo miti batera abantu bapime n'iyo iyo kirundi bayirabe ibyo bavuga yuko ivura izi ndwara ngo ivura inzoka ngo ivura ngo malariya ngo ivura ngo ubugumba bakabyerekana bakabaraba yuko kuko nibo bazi ubuhinga baba barize ibice by'umuntu bakaba bazi n'ibyo by'indwara rero leta niza n'ibyo byuma zizana iyo miti yabo ukoresha tuyirabe mm. iyo rero leta imaze kuyisuzuma bakabona yuko ari iy'ubushyikirizi baraheza uwo muntu bagacara bamubwira bati wewe eh, uri gukora amakosa hanyuma ari ingingo zitegekanywe n'amategeko n'izi n'izi n'izi hanyuma uwo muntu agahanurwa agahabwa ubufashanye akihanizwa abanyagihugu bakaronka agahingo ntibirwe eh, amagara yabo ahapfira kubera kutamenya nico ivyo vyuma sizi ko mu burundi bihari mugabo jewe amatwa asumira nibaza ko ivyo byuma nubwo buhinga nabo babyigiye nta nta biriho mm. kandi cyo gituma usanga n'imiti myinshi iza ugasanga abo bayizana usanga idakwije eh, ubunenge bata ifise ubunenge bwinshi ugasanga ntifise mm. eh, mbere no gutegura indwara ngo uyikureho ntuganiboga itiwe irangiriza ibindi bice by'umuntu kumbure ngira ngo ko wamaze kuyumvira amategeko yogenga icyo gisata ko wamaze kuyumvira amategeko agenga icyo gisata ngira ngo kumbure n'ubwo bundi buhinga n'ibyo byuma birashobora kuboneka mu bantu bakagenda babisuzuma bari hamwe iyo migwi bakoresheje n'ibyo byuma kugira ngo n'uwo muntu yitwa ko yavuwe barabe uwo muti ingene wakoze awusuzuma awukurikirane kuko babiraba imbere bakanabiraba n'igihe umuntu ariko arafata iyo miti bakongera bakanabiraba n'inyuma uwo muntu yitwa ko yakize kugira ngo basuzume uwo muti bawuhe bavuge bati eh, ku bantu bangana gutya ah, ingene zateye n'ingene zakize n'uwo muntu mu magara y'ingene ameze boheza bakamushingira intahe bakamugaragariza neza yuko ibyo ariko aravuga ibyo uwo muganga akora bifite ishingiro ibyo ni byonyine bikenewe nayo ibyo rero bikenera n'amafaranga menshi ni ukuvuga uwo mushikiranganji azogira azosaba leta iyindi bije nini kuko icyo ni igisata gikomeye igisata gikomeye ko imiti yinjiye mu gihugu nko ngaha imiti yinjiye yinjira yose irinda gusuzumwa kandi igasuzumwa mu buryo nka butatu ni ukuvuga ubu kukubwira hanyuma bagasubira bagasuzuma bagafata e, e, bagafata za eshangiye no kuvuga mu kirundi n'ubyita gute bagafata ibyo bagaragareza ko bakawufata ko muke muke bakawuru mm. ko muke muke hanyuma bakawurungika mu byuma kuko uja kuko kugira ngo barabe yuko urimwo eh, uwo muti urimwo ka kantu kazoja kwica ijya ngwara umuntu aba afite mirongo irindwi na gatanu amajana icenda mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo indwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ni ibijyanye n'amagara y'abantu ubuvuzi kama n'ingaburo shimire kandi na Emetu Semitebutsi yari kwamfasha muhinga bw'ivyuma akanitse Pablo wajiba rero ko tweko tuganira kubijanye ningene amagara twa yabungabunga hakoreshejwe ubuvuzi kama ingaburo bifatikanije n'ubuvuzi bwa kijambere nuko rero bandanye gukurikirana ibiganiro vya Radio Isanganiro